Poglavlje 19. Tada Pilat uzi Isusa i dada ga izbičevati, a vojnici spatuši vijenac od trnja, te mu staviši na glavu i ogrnuši ga grimiznim ogrtačem. I prilazili su mu, te govorili, zdravo kralju židovski, i udarali mu pljuske. Pilat ponovo izađe i rekne im, evo vam ga opet izvodim kako biste uvidjeli da nikakve krivnje na njemu ne nalazim. Tada iziđe Isus nosići trnov vijenac i grimizni ogrtač, a Pilat im rekni, evo čovjeka. A kada ga ugledaši glavari, svećenički stražari povikaši, raspni, raspni. Pilat im rekni, vi ga uzmite i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivnje. Židovi mu odgovarši, mi imamo zakon i po zakonu mora umrijeti, jer je sebe pravio sinom Božim. A kad Pilat ču tu riječ, još se više prestraši. Ponovo uđe u dvor i zapita Isusa, odakle si ti? A Isus mu ne dade odgovora. Tada mu Pilat rekne, zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast, pustiti te i da imam vlast, raspitite. Odgovori mu Isus, nikakve vlasti ne bi imao nad mnom, da ti nije dano od ozgor. Stoga je veći grijeh onoga koji me tebi predade. Od tada ga je Pilat nastojao pustiti, ali židovi viknuši, ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru, jer svaki koji sebe pravi kraljem, caru se protivi. Čuši te riječi, Pilat izvede Isusa i sjedne na sudačku stolcu, na mjestu koje se zove pločnik, jevrijski gabata, a bijaše priprava za pašu oko šestog sata i rekni židovima, evo vaši kralja, a oni povikaši, smakni, smakni, raspni ga. Rekni im Pilat, zar vaši kralja da raspnim? je glavari svečnički, mi nemamo kralja osim cara. Raspeće. Tada im ga predade da se raspni. Oni dakle uzješe Isusa. Nosići svoj križ, on iziđe na mjesto koje se zove Lubansko, na jevrijskom Golgota, te ga raspiši i s njime još dvojicu s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. Napisa Pilat i natpis da ga stavi na križ, a bilo je nasip napisano Isus Nazarečanin, kralj židovski. Ovaj su natpis pročitali mnogi židovi, jer je mjesto gdje raspiše Isusa bilo blizu grada, a bijaše napisano jevrijski, latinski i grčki, a židovski svećenik, glavari govorili su Pilatu, nemoj pisati kralj židovski, nego da je on rekao, kralj sam židovski. Odgovori Pilat, šta napisah, napisah. Kad vojnici raspiše Isusa, uzeše njegove haljine i razdjeliše ih na četiri dijela, svakom vojniku po dio, tako i donju haljinu. Donja pak haljina bijaše nešvena, istkana iz jedna od vrha do dna. Onda rekoše među sobom, nemojmo je parati, nego bacimo na nju kocku, pa kome se dopadni. da se ispuni pismo koje kaže Razdijeliše haljne moje među sobom i za odjeću moju kocku baciše. I vojnici učiniše upravo tako, a kod križa Isusova stajahu njegova majka i Marija Kleofina, sestra njegove majke i Marija Magdalena. Kad Isus ugleda majku i učenika koga je ljubio, gdje uz nju stoji, rekni majci, ženo, evo ti sina, Zatim rekni učeniku, evo ti majki, i od onog časa učenik je uzijek sebi. Isusova smrt. Poslije toga Isus znajući da je sada sve dovršeno, da bi se ispunilo pismo rekni, žedan sam. Ondje je stajala posuda puna octa, a oni nataknu spužu natopljenu octom na izotopovu Trsku, te je prinesu njegovim ustima – Pošto Isus uze ocat, reče, dovršeno je, i prignuši glavu, predade duh. Budući da bijaše priprava, pa da tijela ne bi ostala na križu u subotu, jer te subote bijaše veliki dan. Židovi dakle zamoliše Pilata da se raspitima prebiju goljeni, te da se skinu. Dođeše tada vojnici, te prebiše goljeni i prvome i drugome koji su bili raspiti s njime – kada dođu do Isusa, te vidješ da je već umru, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok. I odmah poteče krv i voda. I onaj koji je to vidio, svjedoči i istinito je njegovo svjedočanstvo. I on zna da istinu govori da i vi povjerujete, jer ovo se dogodilo da se ispuni pismo. Nijedna mu kost neće biti slomljena. I drugdje pismo kaže – Kotleću onoga koga su proboli. Isusov ukop. Poslije toga Josip iz Arimateje, koji bijaše Isusov učenik, ali potajno zbog straha od židova, zamoli Pilata ako bi smio skinuti Isusovo tijelo. I Pilat mu dopusti. On onda dođe i skinu njegovo tijelo. A dođe i Nikodem, onaj koji je prije bio došao Isusu noću i donese oko stotinu libara mješavine smirne i aloja. Tada uzeše Isusovo tijelo, te ga oviše povojima s mirisnim pomastima, kao što je kod židova običaj ukapati. A na mjestu gdje bijaše raspit bio je vrt i u vrtu nova grobnica u koju još niko ne bi je položen. Ondje dakle, zbog židovske pripravi, jer i grobnica bijaše blizu, položiše Isusa.